Юлік Баранович перагортваў падатковыя квіткі і паказаў іх вольцы. Белабароды Павал таксама рабіў на сваіх квітках адзнакі, Углядаўся ў іх, прачытваў друкаванае, а пісанага ніяк не мог расчытаць. Так і абмінаў і нічога не разумеў, што ў квітку. Тодар мог чытаць лепшы, разбіраў пісанае. Ён і тлумачыў Паўлу пра скідку, пра надбаўку. Павал адхаркваўся і пляваў. Волька адбірала квіткі і запісвала ў кнігу. Тамашу не было пільнай патрэбы тут але таксама не маючы пільнай работы дома ён паддаваўся прывыцы даведацца ў сельсавет сядзеў каля акна і маўкліва цягнуў з вішнёвага папяросніка Юлік баранович подцягваючы хворую нагу подвалокся под тамаша пачынаючы гаморку або сіберны холод пачнется або мокра стане на дварэ. Тамаш дзьмухнуў папяроснік. Адкуль ты ведаеш? Нагу мяне зноў ламаць пачало. Чаму ж ты яе не грэеш як-небудзь, а па дварэ валочыся. Каб яна была ў цяпле, дык яна не так бы балела. Чорт жа яго ўседзіць у хаце. Жывучы трэба варушыцца. А работа сказаць няцяжкая, падатковыя квіткі прыйшоў выправіць. Белабарода Павал падаўся да тамаша. Чаму гэта ты ў гэтым камітэце нічога не гэтае? Раз цябе паставілі, дык ты пакуль цябе не знімуць, трэба, каб э, э, вёў дзела як мае быць, а не то, што? Чаму? <laughs> А што ты нядобры угледзеў? А што ж гэта добра? Што? Чаму гэта Мікіта Базылёў мае права дарэмна мець карысць ад э, паўлічаных агародаў? А? Калі Паўліха памерла, дык э, які гэта Мікіта асэсар, што яму спадчына застаецца без дай прычыны? А табе, мало свайго агароду. Мне не патрэбна чужога, але я хачу дайсці праўды. Ну то як жа по-твойму? Няхай аренду плаціць, невялікую, але плаць ну плаціць няхай. А ты за свой агарод. Каму аренду платіш? Ён мой спрадвеку, А гэты цяпер, мікіты базылёвага Чаму гэта ты распараджэнні гэтакія даеш ніякіх распараджэнняў я не даю А хто гэта Чаго ты мяне дапытваеш А чаму гэта Мацвей і вясною з камітэцкага аўса карысць меў і цяпер яму падсунулі два пуды грэчкі і гультай не хоча рабіць а яму ўсё пхаюць ну что гэта за работа думаешь я не ведаю что мацвею грэчки далі камітэцкае ніхто з гэтым не хаваецца або чаму гэта яшчэ нідзе нікому нічога а ён ужо мае квіток на галё з лесу а но ну, на чорта гэтыя хітрыкі ой тут без ніякіх хітрыкаў. Што ж, каб ён прападаў, ты яму колькі не давай усё будзе як вада ў рэшаце, як у тхлань. Як ты зайздросціш яму на два пуды грэчкі, Я не зайздрошчу. Ён цяпер па сабастыяну мне, сваяком даводзіцца я нават рад што яму помач ідзе ой ну то чаго ты бунтуеш я табе сказаў чаго нічога ты мне не сказаў хіба уцядзе вушы чым пазатыканы юлік баранович засмяяўся зрабіў твар радасным і нявінным як у дзіцяці і сказаў у А вот нябожчык Смон Скуратович заўсёды хадзіў з вушыма па затыканымі ватаю, а чуў <laughs> лепш за ўсякага таго, хто з роду вушэй нічым не затыкаў, а <laughs> А на што ён э, ватаю вушы затыкаў? холера яго ведае дактары нейкую гэта раду давалі гадкі быў чалавек каб яму калом зямля нікому ніколі добра не зрабіў усё ў сваю кішэню цягнуў паскудны чалавек ой хоть пра памёрлага і не можна так гаварыць але скажу я добра яго ведаў у Тамаш пусціў з рота дыму, падняў галаву і падзьмухаў у дым, сказаў: « То ты, значыцца чалавеча, на камітэт крыўдуеш, што базылец пляцам карыстаецца, а Мацвей два пуды грэчкі ўзяў. Павал адказаў: « Я не гэта е. Я... <laughs> на ну ты глянь, якое ж не гэтае. Гавары мне выразна. Я <clears throat> Я не крыўджуся. Я пры свойцы застаюся. Ніхто нічога ў мяне не забраў. Чаго мне крыўдзіцца? Адно, што ўсё, ну усе людзі гавораць. Тваім людям, мусіць, лепш было б каб які-небудзь базылёў або мацвей у вас под бокам мучыўся ўвесь век ніхто чужое пакуты не хоча ну дык чот жа цябе разбера чаго ты хочаш чым табе я не ўнаравіў я на цябе жадна крыўды не маю ну дык чаго ты не звягаеш чэрці цябе ведаюць Ну что гэта за народ халерны трэба ж каб дело варушылася не буду я будзе хто іншы а на что табе так много ты в сельсавеце ты ў камітэце гэтым будь ласкаў стань ты дык так, ой не аб гэтым ход А аб чым жа ход? Я не там, ні тут грошай не бяру, пачуліся галасы. Што ты, павал, светом брыдзеш, Што ты за чалавек? Ты выразна скажы, калі крыўду або патрэбу якую маеш, А то якраз як Вашынович, гавор і гаворыць, а нічого не скажа. Чаго ты, павал, галаву дурыш? Няўжо ж па-твойму бедняку прападать трэба хитры ты вельмі ты ж сам не ведаеш чаго ты хочаш Чаму гэта я не ведаю он то ведае чаго ён хоча ну чаго ж ён хоча чаго хоча чаго хоча хоча каб яго самога выбралі за камітэтчыка Ён жа быў ужо камітэтчыкам калі ты Хай кагадзе што слабода прыйшла. Дык гэта не такі камітэт, то быў лясны камітэт, а гэта для дапамогі бедным. Няхай сабе лясны, абы быў. І яшчэ як быў, Каму воздроў, а сабе дык два, яшчэ і цяпер бярозаю ў печы паліць, бяроза як звон, ты гэтак жыў ідзі паглядзі чым я ў печы палю чаго это я пойду глядзець не ты прыйдзі паглядзі а то нічога не ведаеш а язык так і матляецца за вушамі ты возьми светкі прыйдзі паглядзі чаго я пойду чаго я там не бачыў Пойдзі пайдзі да яго, паглядзі, пайдзі, як ён зранку <clears throat> з бабаю перакідаецца. А ты што заправярайла гэтак і знайшаўся. Прычым тут з бабаю, а? Што ты мяне старога бэсціш смурот ты. Хто зарагатаў? Хто ўнурыўся ў каўнер, падыходзілі ўсё больш людзі. З'явіўся лесь, клемму стаяў, ціснуўшыся бокам між юлікам барановичам і белабародым паулам і як звычайна варушыў каленьмі. Волька злажыла свае паперы і пайшла, і ўжо дзень пачаў братацца з вечарам. Тамаш некалькі разоў чуў скептычныя заўвагі пра алейню, пра сыраварню, пра малочнае таварыства і нават нарэшце пачуў, як барановіч заўважыў некаму: Фацэтны чалавек, стары падланейкі, чорт яго ведае, У німку яму няма, На чорта яму гэтак старацца. У труну все роўна нічога не забярэ. Ён яшчэ здаровы, Чорта ён здаровы, это адно здаецца. Гаворка ішла наводшыбе ад усіх, Тамаш выйшаў, алесь, агледзеў на толпы запытаў: « Ну то, ці будзем за аленю сыраварню брацца, ці не? Все ж, Чулі пра гэта, няма тут чого тлумачыць. На чорта яна. Жылі, добра кажа і так. Мала што яно добра. Добрага на свеце шмат. Усяго не паробіш, Чаму не паробіш? Захацеўшы ўсё можна. Можна? А грошы ты маеш? Гэта таксама, як і ты няма чаго лішне гаварыць узяцца дык і зробім ну але зробім гулу ты асмаленую зробіш ім што алесь камуніст яму вядома ён гаворыць той ён гэта а мы павінны самі вымяркоўваць ну то што калі камуніст раз ён камуніст значыцца ён на дабро дбае а А что я кажу, я нічого і не кажу. А адкуль грошай взять? Памеркаваць трэба. Больш мы мяркуем, як робім. А по-твойму дык найлепш не меркаваць, не рабіць. Чаму гэта не рабіць? Я гэтага не гавару. Хто не робіць, той век прападае. Тут не пра гэтую работу гаворка ідзе, а пра якую ж, пра якую. Больш усіх крычаў белабароды Павал. Чаму на мяне ніякай увагі не адкуль. Я арыштант, Я за прадналог сядзеў чатыры дні, але я за савецкую власцю. А на мяне ніхто і не гляне. Як жа на цябе глядзець? мало что я не тады калі гаварылі падатак выплаціў але я выплаціў я гаспадарку сваю вяду лепш за ўсіх не хваліся я не гультаю дык я і маю кавалак хлеба і да хлеба я не галодны але я і не магнат як іншы <laughs> хто гэта <clears throat> а На кого <laughs> это ты показываешь? На что ты спавядаешься? Кто тебе просить? Я не спавядаюся. Але я павінен же живучи на свете выказать, что мяне рупить. Ну, дык так выказывай, Я ж выказываю. Ой, нічога ты не выказваеш, як то нічога! Бо і нічога, тут гаворыш, гаворыш, А і сам не ведаеш, што тут ты выказаў, а чаго не выказаў. Павал раптам памякчэў: Няўжо я так няўдала гавару. Хто цябе ведае, от я слухаў, слухаў, А не ведаю, чаго ты хочаш. Крыўда нейкая ў цябе ёсць, А якая ніяк ты выказаць не можаш. Гэта гаварыў Алесь. Павал паглядзеў на яго, паглядзеў на ўсіх, Замергаў вачыма і зноў загаварыў: « Крыўда! Дзіва што, крыўда. Ты думаеш, вы думаеце, што гэта тут тыя чатыры дні, якія я адсядзеў за прадналог, або той гусак, якога ў мяне Александр забіў і за якога я з яго капейкі не магу сагнаць, ну спагнаць, а Не гэта, Не гэта, браце, Усё тут, усё і гусак і чатыры дні і боль усярэдзіне і старасць і ўсё что толькі ёсць і можа быць усё что было з малых дзён усе крыўды усе сваркі уся работа что зносілася на плячах ты думаешь Это я тут за раскошы вялікае гусака домагаюся з Александра. Что это мне на гэта гусака сышло ці что? Чрт его бяры з гусаком разам згарыць он няхай. От что! Дык ты говоры, дядька, якая у тебе крыўда? Усё? Ну дык расскажи про гэтае ўсё. Ой. Дык так я ж рассказываю, гавару, што ўсё. Усё значыцца, уплялося сюды ад самых малых дзён нараджэння. Жыў бедна, жыў, гараваў, гараваў. Дабра шмат бачыў. Якога там дабра? перад начальнікам усякім шапку скідаў скідаў спину гну гну нішчымны хлеб еў еў дык от ты дядька і крыўду сваю выказаў можна сказаць што і выказаў Ну вот, дык у цябе, дядзька, просто злость, што век свой ты пражыў, добра не бачачы, правда ці не. Можа і праўда. Ну, а яшчэ што? От часам у вочы валяюцца. Хто? От... Э, не той, то гэты. Чакай, як гэта? Ды вот усяк бывае, калі я цяпер узбіўся на добрую, можна сказаць, гаспадарку, Дык ужо мяне багатыром лічаць. А тут усяго таго багацтва, што круглы год, як той казаў хлеб маю і які кавалак сала, то што гэта? Я багатыр, Магнат гэтая. Ды які ты там багатыр. Мужчыны цесна абкружвалі ўзбуджанага алеся. Алесь усё гаварыў: Дык як жа значыцца з малых дзён нараджэння крыўда, аж да злосці чалавека даводзіць. Даводзіць. Начыцца нядобра, нядобра. Іначай трэба. Можа, яно і трэба. Пабагацець цяпер трэба. Дык яно і мінецца ўсё гэта патроху. Праўда, ці не? Я гэта і без цябе ведаю. Што ты мне гаворыш? <laughs> Так чаго ж ты крыўдуеш? А што ж? Мала я крыўды бачыў на свеце. А вот я таксама. Хіба не бачыў крыўды, Але ж я не крычу на тамаша і не злую ні на кого без дай прычыны. Ну, бо ты малады, у цябе іншая справа. Вунь тамаш старый, А хотя, каб вы ўсе гэтакія былі, Што ты на старых перавучваеш, Хіба я перавучваю і не перавучвай, все роўна нічога не будзе. Якім чалавек нарадзіўся такім і памрэ. Ну, а сыны твае, што сыны? Як яны? с тобой уж дядька не ладзяць ці гэта яны такімі ўрадзіліся ці гэта што іншае яны ўрадзіліся такімі якімі ім трэба было А што не ладзяць сабою і са мною дык салодкага жыцця сварыцца то ні з кім чалавек не будзе я табе гавару значыцца ўсё нанова трэба дык яно ж усё нанова і робіцца значыцца лепш ой не спавядай ты мяне я так пытаю нато ты з мяне выцягваешь ты мне што это справа ваша маладая А каб ты гэта дядзька абмаладзіўся. Ой Бог ведае, А яно добра было б. Табе лепш ведаць. Чаму, канешне, мне всякі павінен ведаць. Это як што? А ведаеш, дядзька, у тваіх сыноў народіцца слаўнае пакаленне не падобнае на нас. І гэта мы ўсё стараемся, каб яно было гэтае пакаленне. Ой, каб твае словы ды Богу вушы. Значыцца добра. Белабароды павал зноў паміргаў вачыма.